Iskaichunka iskainioh kaj capítulo. Kuna uauhilaikuna Uyari kuyawaichik. Defiendikunaypaj marishaita. Nispa. Chaimi hebreo Perimachta Oyari Ruspanko aswanraj Opayarurjako Chaimi Pablo nerja. Nyuhaja Selisia laut Tarso yachtapin Judiumkani judiyum kani. Edukakorjani Yachachichni karqa gamalielmi. Paimi allinta yachachiwarqa ñawpaq abuelonchikunapa leyninta. Dios tukuy sunquywan servini pas kunan servisqaykichikman hina. Charaikum Jesucristupi ñiqkunata ñakarichirqani wanyunan kama. Warmitapas paimi paimi apachirjani karcelman. Tukuy chaykunataqa sacerdote yachanku, sacerdotikunapa jefempas chaynataq payan kunapas. Paykunam oficiokunata huarjako, Damasco llaqtapi en masinchikunapaj. Chaynapi rirjani iñiqkunata kay Jerusalén liachtaman presuta apamuspay castigachinaypaj. Pablo mullakun Jesucristuman y Damasco chayay chayaykuchkaptiñam, Yahachau pipunchauta cielomanta qunqayta llumpay achki kuarja Chaymi pampaman kuspay Saulo, Saulo, emanas jata jaticachawanki, nechta, chaimita porjane, pitach kanki señor, nispa, enaptinmi nimuarja, ñujaja nazarit Nazaritman kaj Jesús Mikani, nispa. kunapas rikurqam chay y ichaqa manam entenderqakuchu En rimapayawaqniypa nisqantaqa. Hinaptinmi tapurqani, imatataq rurasaq señor, Nispa. Paiñataqmi niwarqa. Atarispayki Damasku llaqtaman yaykuy. Chaipim imam ruranaykita nisunki. Nispa. Chaysinchi achki kuna maki riqmasikuna makiymanta pusawaspanku Damasku llaqtaman chachiwarqaku. Chaypim yacharqa Ananías sutiyuq runa. Payqa karqa Moisespa leynin kasukuqmi. Charaykum Damaskupi liu lliw judiokunapas paita respetaqku. paime jawahni hamospani warja. Wauhei saulo, mosogmanta jawarikoi, nispa. ratullapi tullapi jawarikuruspaymi ananiasta rikururjani, chaymi pay niwarja. ningmi diosninmi aklasurjanki, paypa munasjanta achanaikipah. inaspa justuka Jesusta, kikimpa bosninta busninta mantam Jesusmantam y inastimpi llapayan runakunaman uyakunki. rikusqaykimantawan uyarisqaykimanta. Kunanqa, imataraqtaq ataris atarispaya bautizakuy, señorta hayakuspaya huchaykikunata mayllay. Mana judio kaq kunaman Pablo parisqanmanta. Jerusalén llaqtaman kutiramuspayñataqmi, Dios tamañakuj rirjani temploman. Chaypim revelación tachaskerjani. Señor tarikoruptimi paini warja. Kay runakunaqa, manam kreen kreenqachu ñuqamanta rimasqaykitaqa. Chaynaqa utqayman yalluqsi, kay Jerusalén llaqtamanta, nispa. Hinaptinmi ñuqañataq nirqani. Señor, paykunaqa yachankum, lliw iñiqnikikunapa kontrampi rurasqaykunataqa. Uñunakuna wasikunaman rispaymi, qanman iñiqkunata karcelaspa imaqaq kani. Qanmanta willakuq Estebanpa wañuchiptinkupas, Kikipuni chaypi kaspaymi, allintam rurachkankichik nispay wañuchiqkunapa pachanta kuidarjani. Chaynata niptimi señor ñataq niwarja. Hamtaqa karu llaqtapi mana judío kaqkunaman rinaykipaqmi kachasjayki. Nispa. Cuartelman Pablopa yaykusqanmanta. Pablopa chayna nisqankamalla uyariruspankum haparirqaku. Chayrunaqa wañuchun ya, causa chunjo nispa. Chaynata kachakuspankum... Pachankutapas wishchuspanku alpakunata altuman soldado Chayraykum jefin camacherja, Pablota kuartelokuman apaspaykichik para una una runakuna japarinko... Jampa hampa nispa. Manarimaita monaptinga asutichik. Ichaqa asutinankupaq watasqaña kachkaptingmi, capitán capitanta Pablo Nerja. Cancho ichoikichik justiciata mana rurachkaspa, romayaktaman pertenece gronata azutenaikichikpaj, nispa. Capitan chayta mi William Nerja. Imatata rurarunki, caironaja runaqa romayaktaman mi kasqa, nispa. Inaptinmi soldadokunapa jifenñataq Pablo pablo tataporja, niykuay. Romaman pertenecechum kanki, nispa. Pablo pabluñataq nirqa. Ari, nispan. Chaymi soldadukunapaq kunapa nirqa. Nyujaga achka qullqiwanmi taman Taman pertenecinaypaq, nispa. Chaimi pabluñataq nirqa. nasis ponen ponen perteneceni, nispa. Chaynata mi Pablota Kunapas, kunapas chaila Manta Suyuri korjako. Soldado con apa Romayaqtaman Pablopa pertenecishanta yacharuspanmi, mancharikururja con apa kortempi Pablopa Soldado Conapa jefinmi chihaptapuni y con imamantam judiokunaja Pablo Chaimi Chaymi punchau, Punchau, watachisqan kadinakunata kachaykachirja, en aspam jodio sacerdote conapa jefin kunatawan, cortemanta liucaj kunata Pablota posaspanmi, pues, paikunapa jaillampi sayacherja.